Էտյուդ Արցախյան շարժման տարեգրությունից Մայրաքաղաքն է եթերում Կարծում էինք ինչ տեղի է ունենում մեզ հետ վասք է կարճ տարածությունում այնինչ մարաթոնյան վասք է երկար կանգառներով Հենց խանութները բանջերեղեն են ստանում, վազքը սկսվում է։ Հևի հև, շնչակտուր, ով ինչ հաջողում է, գնում է։ Պետք էլ չէ, գնում է, միայն թե կտրոններից ազատվի։ Նա, ում համար անգամ 100 մետր վազելն է դժվար, գնում է այն, ինչից դեռ մնացել է։ Բանջերեղեն լավ թե վատ, շատ թե քիչ գնել են եւ կամ հարմար են համարել չգնել ոչ անհրաժեշտ, ոչ որակյալ ապրանքը։ Կտրոնով կարտոֆիլ գնել են նրանք, ում բախտը ժպտացել է։ Երկրորդ խմբականակի կտրոնների տրամադրումից հետո առաջին օրերին են կարտոֆիլ վաճառել մեկ էլ վերջին օրերին, ընդ որում, վերջին օրերին վաճառել են արդեն երրորդ խմբականակի կտրոնով։ Նրանք, ովքեր կտրոնները չէին իրացնում, սпасելով Գվորգոնը վերջին օրերին կկարողանան կարտոֆիլ գնել, հուսախապ եղան։ Ինչու էին շտապել եւ նոր կտրոններ տրամադրել, չէ որ 5 կտրոնները դեռ ուժի մեջ էին։ Ժամանակին բանջերեղեն չէր բերվել ու ժամկետը երկարաձգվել էր։ Նոր կտրոնները դիզայնով, չափով, թղթի ու տպագրության որակով հներից շահեկանորեն տարբերվում են։ Կարտոֆիլն առանձնացված է եւ վաճառվելու է, գուցե արդեն վաճառվում է առանձին կտրոնով։ Հասկացել են, որ այն բանջարեղենի մեջ չի մտնում, թե նոր են գլխի ընկել, որ ամենապահանջվածը կարտոֆիլն է, մեր երկրորդ հացը, եւ ոչ ջերմոցային լոլիկն ու վարունգը կտրոնի ձևը չփոխեին, բովանդակությունն ապահովեն։ Այս ցաներ ժամանակաշրջանում փող ծախսել ձևի վրա ապշելու բան է։ Երբ առաջին անգամ կտրոն տրամադրեցին, երկնքից նարինջ, մանդարին ու խնձոր ընկան։ Այս վերջին անգամ օթը փակ էր, տեղ չհասան, տեղ հասածներն էլ այնքան թանկ էին, որ արգելեցին վաճառքը։ Ոմանց համար թամաշա էր։ Խանութի ապակյա պատերից ներս էին նայում ու թուքները կուլտալով կշտանում զարմանահրաշ մրգերի տեսքից։ Միրգը մնաց թղթի վրա, օթում կախված։ Ապրիլի 7-ից 11-ը հերթերի ուղեմ հանգստյան օրեր էին։ Այսպես որոշվել է մայրության ու գեղեցկության տոնը Սուրբ Զատիկը խաղաղ ու հանգիստ նշելու համար։ Էլ ինչքան կարելի էր ձգել, վերջապես այդ օրերին բանջերեղենի վաճառք էր կազմակերպվելու եւ հանգստյան օրերը բացառիկ հնարավորություն էին հանգիստ հերթ կանգնելու։ Հետո ինչ, թե եկեղեցու զանգի ողանջները զատկական պատարագի էին հravirում, հերթո չէին թողնելու։ Մարտ է նախացիվ։ Երբ խոստումներ են տալիս ու չեն կատարում, ասում են խոսքերով մի կերակրեք, Հիմա միայն խոսքերով չէ, թղթերով են կերակրում։ Բանջերեղենի, մրգի, ձվի, բրնձի չիրացված կտրոնների խուրցը դեն չնետեք։ Եթե քաղցած լինեք, տապակեք, կարտոֆիլի կվերածվի, սիրտներդ միրք ուզի, կողքից դանակով կտրեք, խնձոր կդառնա։ Եթե թղթե բրինձը եփեք ու տհաճ հոտ տարածվի, հանկարծակի չգաք ու չափսոսեք, անպայման թափեք։ թղթե սնունդն այնքան էլ համով չէ, այո, բայց չեղացի կողքին մի բան է։ Այդ թուղթը չլիներ հազար կորացի մեկն էինք։ Բոլորը չուտեք, հա, մի քանիսը կպահեք պատմության թանգարանի համար։ սոցիալական խնդիրներն այնքան են սրացել, որ մարդկանց մեջ մի տեսակ բթացնում են արտաքին ահեղ վտանգի զգացողությունը։ Սրանից պիտի զգուշանալ։ Խելացի եւ արդյունավետ կառավարում, ճիշտ հաշվարկ, եղած քչի արդարացի բաշխում, նման քայլերով կարծում եմ կարելի կլինի փոքրինչ լիսքաթափել վիճակը։ Պատերազմի ժամանակ հայրենիքը դառնում է շարքային քաղաքացունը, ու նա պիտի զենքով պաշտպանի։ Նեղության պահին զրկանքը նա պիտի կրի, իսկ պերճանքի ու շքեղության մեջ ապրողների համար միշտ նույն արևոտ եղանակն է։ Արցախգազ ընկերությունն ու Սանմակրում կազմակերպությունը հորդորում են բաժանորդներին վճարել սպառած գազի աղբահանության դիմաց։ Գներն այնքան են բարձրացել, որ մարդիկ ձերքներին եղածով սնունդ են գնում։ Սանմակրումը իրենց աղբի տոպրակը հոչի թողնի աղբարգում։ Արցախ գազը ադրբեջանցիների անջատած գազը հոչի անջատի կտրոնով 800 կամ 950 դրամով վաճառված վարունգն ու լոլիկը չգնելն ու չհամտեսելն աններելի կլիներ, իսկ որ վաղը չի բացառվում, Սանմակրումը հնարավորություն չունենա աղբը տեղափոխելու, քաղաքացին իր գործը չի համարում, իր մտահոգությունը չի համարում։ Հզոր մենքը տրոհվում է թույլ եսերի, խարխլվում է միասնությունը, դիմադրելու ուժը հատնում Շրջափակմամբ հենց սրան է ձգտում ճշնամին։ Մեկ էլ տեսանք Ալիևի սիրտը կագղեց ու գազի մատակարարումը վերականգնվեց մի քանի օրով, մի քանի շաբաթով։ Սա պիտի լինի մեր ուրախությունը, մեր փոքր հաղթանակը։ Thank you իշխանությունների խնդիրը պիտի լինի ներքին կայունություն, ներքին համերաշխություն ապահովելը, որպեսի անհրաժեշտության դեպքում հարվածենք բռունցքով եւ ոչ թե միմյանցից անջատ մատներով։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ տան տղամարդը Էդյուդը 90-ականների գավառական քաղաքի դժվարին կյանքից մի դրվագ է, իրական։ Կարդում է Գոր Ավագիմյանը։ Վայ տատի, էդ ինչ եք անում։ Ես չեմ թողնի, որ չարչարվեք։ Տղան ցած դրեց ձեռքի բեռը, մի մեծ գրկաչափ փայտ առավ այնքան, որ աչքի առաջը հազիվ էր տեսնում։ Բալա ջան, ուժը չի պատի, քիչ վերցրու։ Կինը հազար օրհնանք հղեց անծանոթ պատանյակին։ Բարձրացրու 4-րդ հարկ, կգամ անկույս կտամ։ Շատ ես տալու, թե քիչ, տատի։ Կնոջը թվաց, թե տղան կատակում է։ Տղան խնամքով փայտը դարսեց վառարանի մոտ։ Մինչև կինն անկույս ու միրգ կբերեր, զրույցի բռնվեց։ Ինչ չեք ճանաչում։ Հարևան շենքում եմ ապրում։ Մորս անուն Հասմիկ է։ Վեց երեխա ենք։ Որ դասարանում է սովորում։ Ութերորդն ավարտել, էլ դպրոց չեմ գնում։ Հայրս բանտում է։ Տեսքից դատեիր ավելի փոքր էր երևում։ Դեմք նախճկական էր, նուրբ, ձայնը մանկական։ Վարցքը լցնելով գրպանները աստիճաններով ցած սուրաց։ Կինը հասկացա, որ քիչ առաջ ընկույզի մասին խոսելիս տղան չեր կատակել։ Հասկացավ, որ տարեսներին օգնելու մղումը չէր միայն տղային առաջնորդել։ Նա աշխատանք էր գտել, որի դիմաց հնարավոր է միայն խոսքերով շնորհակալ չլինեին։ Ու չհավատաց հոր բանտարկության մասին տղայի ասածին։ Նա դա մոգոնել էր ոչ այնքան իր նկատմամբ խղճահարություն հարուցելու, որքան իր աշխատելն արդարացնելու համար։ Ծառայությունն առաջարկելով տղան վարձատրության մասին խոսք չէր բացում, զգուշանալով, որ գործատուներին կխրտնեցնի Իր աշխատանքը նա կատարում էր ամենայն բարեխղճությամբ եւ մանրակրկիտությամբ։ Սեփական արժանապատվությունը գոհացնում էր նրանով, որ իրեն տվածը չի մուրում, վաստակում է։ Իսկ եթե որևէ բան չէին տալիս, չէր դժգոհում։ Մերձավորին օգնելն Աստծուն հաճելի է։ Կինը բացեց պատուհանը եւ հայացքով հետևեց տղային։ Վերցնելով տաշեղներով լի դույլն ու մետաղալարով ագուցած փայտի կապուկը, տղան մեծ-մեծ քայլերով առաջ շարժվեց։ Մի քանի օր անց կինը տղային հանդիպեց շուկայում, վաճառողների համար փայտ էր տարել։ Բարև տատի, թույլ դուր օգնեմ, տաղաներ։ Կինը նրբանակատորեն հրաժարվեց։ Տղային տալու բան չուներ։ Ոչինչ, մի կերպ տուն կհասնի։ Ոնց ես, տատի։ Այս անգամ իրենից փոքր երկու եղբայրների հետ էր։ Այտերը սառնամանիքից շարագունաց։ Կացինը տուր, ես փայտը ջարդեմ։ Կինն անհարմար զգաց մերժել։ Թորների համար իդ քաշած ընկույզից կտան նրան։ Աշոտ, ուշանում ենք, հիշեցրին եղբայրները։ Տղան փորձեց մեջտեղից կիսել փայտը։ Վտիտ մարմնի ողջ ուժերը լարեց, բայց ապարդյուն։ Կրծեր եղբայրը նրա ձեռքից խլեց կացինը։ Տղան գիրկն առավ նրա ջարդած փայտը, բարձրացրեց վերև ու տեղավորեց վառարանի մոտ։ Եղբայրների կանչին նա չեր արձագանքում։ Նստել սպասում էր ստանալիքին։ Կինը հանկարծ հիշեց, թե որտեղից է ծանոթ տղայի դեմքը։ Նրան գրեթե ամեն առավոտ հանդիպում էր ոչխարներին արոտի տանելիս։ Ձեր ոչխարները մնում են հարցրեց։ Գողացել են։ Տղան մեծավարի թառանչեց ու зерքերով մի շարժում արեց, որ նշանակում էր որտեղից։ Սուրենն ուղարկեց իր գոմեշի հետևից, եկա տեսա ոչխարներս չկան։ Սուրենն ով է։ Ոչխարներն ինչու աչքա թողարիր։ Միասին էինք անասուն պահում։ Ինքն էլ ոչխար ուներ։ Իրենն էլ տարան։ Տարան թե Բարություն շատ եմ արել նրան։ Տարեց հիվանդ մարդ էր, չէի թողնում չարչարվի։ Անասունի տակը մաքրում էի, կթում։ Փոխարենն ինչ ստացա։ Ոչխարներս ձեռիցս տվի։ Պատմողը երեխա չէր, այլ հոգսերով ծանրաբեռ տան տղամարդ։ Կնոջ հայացքը գանվեց տղայի ձեռքերին։ Կոշտացած կապտակար մրավուն ափերը չէին համապատասխանում փոքրիկ մարմնին, ասես ուրիշի էին։ Դրանք չարքաշ մարդու ձեռքեր էին։ Աշոտ, դուրս արի, ուշանում ենք։ Եղբայրների ձայնն արդեն լսվեց դռան մոտից։ Տղան ընկույզից փոքրերին բաժին հանեց։ Վերարկու չուներ։ Գդակը դրեց, ավելի ճիշտ գլուխը թաղեց արհեստական մորթու մեջ, հակավ տարբեր չափսերի կալոշները եւ հետևեց եղբայրներին։ Գոհ էր, օրը լավ էր սկսել։ Միշտ չէր հաջողվում աշխատան գտնել։ Իսկ եղբայրները դեռ շատ էին փոքր իրեն հասկանալու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից 10-ից 12 ապրիլի 1988 թվական Ստեփանակերտը ժամանում ԽՄԿ կենտկոմի մեքենաշինության բաժնի պետ Արկադի Վոլսկին նամասնակցում եւ ելույթ է ունենում էլեկտրատեխնիկական ու կոնդենսատորների գործարանների դռնբաց կուսակցական ժողովներում։ Իր ելույթում նա մասնավորապես նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եկել Երևանով եւ օթանավակայան իրեն ուղեկցել է Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը, ումից անսպասելիորեն իմացել է, որ ոչ Դեմիրճյանն ինքը ոչ Հայաստանի մյուս ղեկավարները երբևէ չեն եղել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը միշտ ամեն կերպ խոչընդոտներ է հարուցել եւ Լեռնային Ղարաբաղում լինելու նույնիսկ ցանկությունը գնահատել իբրև միջամտություն հանրապետության ներքին գործերին։ Արկադի Վոլսկին ասել է մեջբերում եմ։ Իսկ միթե վատ կլիներ, եթե երկու հանրապետությունների գերագույն խորհուրդները միասին հավաքվեին եւ քննարկեին ցակող հարցը ու գուցե ընդհանուր եզրակացության հանգեին մեջբերման ավարտը։ Նարκուս Մարսկոմի ղեկավարությանը խոստացել է ամեն ինչի մասին զեկուցել ԽՄԿ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Գորբաչովին։ Արկադի Ոսկին թողել է հասկացող եւ օբյեկտիվ կուսակցական աշխատողի տպավորություն։ Տեղին է նկատել, որ 1988 թվականի փետրվարի վերջին եւ մարտի սկզբին մարզի 285 սկզբնական կուսակցական գազམ་ակերպություններում կոմունիստների պահանջով եւ սկզբնական գազམ་ակերպությունների քարտուղարների մասնակցությամբ հավաքվել է կոմունիստների 7200 ստորագրություն մարզային կուսակցական գազམ་ակերպության արտահերտ կոնֆերանս հրավիրելու պահանջով։ Մարզի կուսակցական գազམ་ակերպության խնդիրները ստեղծված ծանր իրադրության Հայաստան, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի աշխատավորներին, ժողովուրդներին ԽՄԿ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Միխայել Սերգեևիչ Գորբաչովի դիմումի քննարկման եւ դրան հավանություն տալու առնչությամբ հարցը։ Սկզբնական կազմակերպությունների քարտուղարների եւ կոմունիստների բացատրությամբ ստորագրություններ հավաքվել են երկու պատճառով։ Առաջին, Երկար ժամանակ Ուսմարտկոմը չի արտահայտել իր կարծիքը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու հարցի կապակցությամբ, թեկուզ դա պահանջել է ժողովուրդը, եւ այդ մասին Տակավին 1988 թվականի փետրվարի 20-ին ժողովրդական падգամավորների մարզխորհրդի արտահերտ նստաշրջանում ընդունվել է համապատասխան որոշում։ Երկրորդ պատճառը 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում տեղի ունեցած իրադարձ բանակցություններն էին։ Սկզբնական կազմակերպությունների քարտուղարների բացարձակ մեծամասնությունը բացատրություններում գրավոր կամ բանավոր հայտնել է, որ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի օրերին բերել էին այդ ցուցակները Կուսմարսկոմ հանձնելու համար, բայց քանի որ զինվորներն իրենց թույլ չեն տվել ներս մտնել, տվել են ընկերներին, ովքեր Կուսմարսկոմի Բաքում հավաքել են իրենց եւ խոստացել փոխանցել Կուսմարսկոմ։ Կուսկազմակերպությունների քարտուղարները եւ կոմունիստները հայտարարել են, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 1988 թվականի մարտի 17-ին Լեռնային Ղարաբաղի Կուսմարսկոմի պլենումն իր դրական կարծիքն է արտահայտել հայկական ԽՍՀ-ին լղիմի միացման վերաբերյալ, իրենք հրաժարվում են մարզային կուսկազմակերպության արտահերտ կոնֆերանս հրավիրելու պահանջից։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 14-ի թողարկումը։ Տան տղամարդը Էդյուդը կարդաց Գոր Ավագիմյանը, հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։